12468-fatvo. Musulmonning Ramazondagi holati. Savol: Ramazon oyining kirishi munosabati bilan musulmonlarga qanday xabar yo'llamoqchisiz? Alloh taologa hamd va sanolar, payg'ambarimizga salovat va salomlar bo'lsin. Birinchidan, Ramazon oyi ulug' oy, muborak mavsumdir. Bu oyda yaxshi amallarning savobi ko'paytiriladi, yomon amallar yanada og'irlashadi. jannat eshiklari ochiladi, do'zax eshiklari yopiladi va gunohkorlarning Allohga qilgan tavbasi qabul etiladi. Ikkinchidan, Ramazon oyida musulmon kishining ezgu amallarga ishtiyoqi ortadi. Qalbi ibodatga yanada faollashadi va Robbisi subhanahu va taologa yuzlanadi. Karamli Rabbimiz o'z lutfu karami bilan ro'zador mu'minlarga marhamat ko'rsatib, ushbu muborak maqomda ularning ajr va savoblarini ko'paytirib beradi va solih amallari uchun mukofot va atolarni mo'l-ko'l qiladi. Ushbu javobimizda 3 ta asosiy mavzuga to'xtalib o'tamiz. Birinchisi Ramazon oyi nima degan savolga javob beriladi. Ikkinchisi musulmon kishi Ramazon oyini qanday kutib oladi? Uchinchisi Ramazon oyining fazilatlari Birinchi masalaga kelsak, Ramazon oyi nima degan savolga Alloh taoloning quyidagi oyati javob bo'ladi. Shahru Ramazon allazi unzila fihi al quran hudan lin-nasi va bayyinatin minal huda val furqon. Ramazon oyidirki, bu oyda odamlar uchun hidoyat bo'lib hamda hidoyat va furqon, haq bilan botilni ajratguvchining ochiq oyatlari bo'lib Qur'on nozil qilingan. فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر Bas, sizlardan kim bu oyda hozir bo'lsa, roza tutsin va kim xasta yoki musofir bo'lsa, u holda roza tutolmagan kunlarning sanog'ini boshqa kunlarda tuzalgach yoki safardan qaytgach tutadi. يريد الله yusra اليسر la yuridu بكم usra ولتكملوا litukmilul iddata الله litukabbirulloha ala ma hadakum لكم تشكرون tashkurun. Alloh sizlarga yengillikni istaydi. Sizlarga og'ir bo'lishini istamaydi. Bu sanoqni to'ldirishingiz va hidoyat qilgani sababli Allohni ulug'lashingiz uchundir. Shoyat shukr qilsangiz. Baqara surasi 185-oyat. Bu muborak oy yaxshilik, baraka ibodat va toat uchun buyuk bir mavsumdir. Ramazon oyi ulug' oy, muborak mavsumdir. Bu oyda yaxshi amallarning savobi ko'paytiriladi, yomon amallar yanada og'irlashadi. Jannat eshiklari ochiladi, do'zax eshiklari yopiladi va gunohkorlarning Allohga qilgan tavbasi qabul etiladi. Shunday ekan, Alloh sizga inom etgan ezgulik va baraka mavsumlariga sizlarga xos fazilat sabablari va barcha turli-tuman mol kul ne'matlariga shukr qiling. Sharafli vaqtlar va fazilatli mavsumlarni toat ibodatlar bilan obod qilish va harom ishlarni tark etish bilan g'animat biling. Shunda dunyoda pokiza hayot kechirasiz va o'limdan so'ng saodatga erishasiz. Sodiq mu'min uchun barcha oylar ibodat mavsumi, butun umr esa toat ibodat faslidir. Lekin Ramazon oyida uning yaxshilikka bo'lgan g'ayrati ortadi, qalbi ibodatga yanada faollashadi va Rabbisi subhanahu va taologa yuzlanadi. Karamli Rabbimiz o'z lutfu karami bilan ro'zador mu'minlarga marhamat ko'rsatib, ushbu muborak maqomda ularning ajr va savoblarini ko'paytirib beradi va solih amallari uchun mukofot va atolarni mo'l ko'l qiladi. Bugungi kecha o'tgan kechaga naqadar o'xshaydi. Bu kunlar xuddi lahzalardek tez o'tib ketmoqda. Yaqindagina Ramazonni kutib olgandik. So'ng u bilan xayrlashdik. Oradan qanchadir vaqt o'tib, yana Ramazonni kutib olmoqdamiz. Shunday ekan, bu ulug' oyda solih amallarga shoshilishimiz uni Allohni rozi qiladigan va u zotga yo'liqqan kunimizda bizni saodatga erishtiruvchi amallar bilan to'ldirishga haris bo'lishimiz darkor. Ikkinchi masala Musulmon kishi Ramazonni qanday kutib oladi? Ramazonga tayyorgarlik quyidagi kamchiliklarimiz sababli nafsni hisob-kitob qilish orqali amalga oshadi. Ikki shahodat kalimasini ro'yobga chiqarishdagi kamchiliklar, zimmamizdagi farz ibodatlaridagi nuqsonlarimiz, biz duch keladigan shahvat yoki shubhalarga tushib qolishdagi qusurlarimiz. Banda Ramazon oyida iymoni yuksak darajada bo'lishi uchun xulqini tuzatadi. Zero iymon ziyoda va noqis bo'ladi. Toat ibodat bilan ortadi, gunoh ma'siyat bilan kamayadi. Banda ro'yobga chiqaradigan birinchi toat bu Allohning o'zigagina bandalikni ro'yobga chiqarish va Allohdan o'zga haq ma'bud yo'qligini qalbiga jo aylashidir. Shunda u har qanday ibodatni faqat Allohga yo'naltiradi va ibodatlarida u zotga hech kimsani sherik qilmaydi. Xuddi shunday Har birimiz quyidagi haqiqatga amin bo'lamiz. Bizga yetib kelgan narsalar bizni chetlab o'tolmasdi. Bizni chetlab o'tgan narsalar esa bizga yetib kela olmasdi. Har bir narsa Alloh tomonidan taqdir qilingan, belgilangandir. Shuningdek, ikki shahodatni ro'yobga chiqarishga zid bo'lgan har qanday amaldan tiyilamiz. Bu esa bid'at, ya'ni dindagi yangiliklardan uzoqlashish orqali amalga oshadi. Yana al-valo val baroni ro'yobga chiqarish, ya'ni mu'minlarni do'st tutib, kofir va munofiqlarga dushmanlik qilamiz. Musulmonlarning dushmanlar ustidan g'alaba qozonishidan xursand bo'lamiz. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam va u zotning sahobalariga ergashamiz. U zot sollallohu alayhi va sallamning sunnatlariga hamda u zotdan keyingi hidoyatdagi roshid xalifalarning sunnatlariga amal qilamiz. U zotni yaxshi ko'ramiz, shuningdek u zotning sunnatlariga amal qiladigan va sunnatlarni himoya qiladigan kishini u qayerda, qanday rangda va qay bir millat vakili bo'lishidan qat'i nazar uni yaxshi ko'ramiz. Shundan so'ng nafsimizni toat ibodatlarini bajarishdagi kamchiliklar uchun, masalan, namozlarni masjidda jamoat bilan o'qish, Alloh azza va jallani zikr qilish, qo'shnilar, qarindoshlar va musulmon birodarlarimizning haqlarini ado etishda salomni keng yoyish, yaxshilikka buyurib, yomonlikdan qaytarish va haqqa da'vat qilishdagi kamchiliklar uchun hisob-kitob qilamiz. Shuningdek, bu yo'lda sabr-toqatli bo'lish, munkarlardan o'zni tiyishda sabr qilish, ibodatlarni bajarishda bardoshli bo'lish va Alloh taoloning taqdirlariga rozi bo'lib, sabot bilan qabul qilish, ma'siyatlar va shahvatlarga ergashish bo'yicha hisob-kitob qilish o'zimizni ularda davom etishdan to'xtatish orqali amalga oshadi. Bu xoh kichik, xoh katta bo'lsin, har qanday gunohdir. Alloh taolo harom qilgan narsalarga qarash orqali ko'z bilan gunoh sodir etishdan, musiqa tinglashdan, Alloh taolo rozi bo'lmagan narsalarga qadam qo'yishdan, Alloh rozi bo'lmagan yo'llar bilan qo'limiz orqali boshqalarga zulm o'tkazishdan, Alloh harom qilgan sudxo'rlik, ya'ni ribo, qoraxo'rlikdan yoki shu kabi odamlarning mollarini nohaq yo'l bilan yeyishga kiruvchi narsalardan o'zimizni tiymasligimiz ana o'sha gunohlar sarasiga kiradi. Alloh azza va jalla kunduzi yomonlik qilgan odam tavba qilishi uchun kechasi qo'lini ochishi hamda kechasi yomonlik qilgan odam tavba qilishi uchun kunduzi qo'lini ochishi yodimizda bo'lmog'i lozim. Abu Musa radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam shunday dedilar: إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار alloh azza va jalla kunduzi yomonlik qilgan odam tavba qilishi uchun kechasi qo'lini ochadi. Va yabsutu yadahu bin-nahari liyatuba musiul layli hatta tatlu'a ash-shamsu min maghribiha. U zot kechasi yomonlik qilgan odam tavba qilishi uchun kunduzi qo'lini ochadi toki quyosh botadigan joydan chiqquniga qadar, ya'ni qiyomatgacha shunday bo'ladi. Sahih Muslim 2759-hadis. Alloh subhanahu va taolo aytadi: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين va Parvardigoringiz tomonidan bulg'usi mag'firatga hamda taqvodorlar uchun tayyorlab qo'yilgan yana osmonlar va yer barobarida bo'lgan jannatga shoshilingiz.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 Gunohlarini Allohdan o'zga kim ham mag'firat qilardi? Shuningdek ular bilib turib qilgan gunohlarida bardavom bo'lmaslar. Ulaika jazaohum mag'firatun mir robbihim va jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha va ni'am ajrul amilin. Ularning mukofotlari Parvardigorlari tomonidan mag'firat va taglaridan daryolar oqib turguvchi jannatlar bo'lib, Ular o'sha joyda abadiy qolajaklar. Yaxshi amal qilguvchilarning ajrlari naqadar yaxshi ajr. Ol Imron surasi 133-136 oyatlar. U zot yana aytadi: "Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu تقنطوا rahmatillah. Ey Muhammad alayhi salatu vasallam, mening turli gunoh ma'siyatlar qilish bilan o'z jonlariga jinoyat qilgan bandalarimga ayting Allohning rahmat marhamatidan noumid bo'lmangiz. Innalloha yaghfiru zunuba jami'a innahu huval ghafurur rahim. Albatta Alloh o'zi xohlagan bandalarining barcha gunohlarini mag'firat qilur. Albatta uning o'zigina mag'firatli, mehribondir. Zumar surasi 53-oyat. Yana boshqa oyatda aytadi: فمن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا Kim biron bir yomon ish qilsa yoki o'z joniga jabr qilsa, so'ngra Allohdan mag'firat tilasa, Allohni mag'firat qilguvchi va mehribon ekanini topar, ko'rar. Niso surasi 110-oyat. Biz Ramazonni mana shunday o'zimizni hisob-kitob qilgan holda tavba, tazarru va istig'for bilan kutib olishimiz darkor. Shaddod ibn Aws radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam الكيس من دان نفسه وعامل لما بعد الموت ziyrak kishi o'z nafsini hisob-kitob qilgan, bo'ysundirgan va o'limdan keyingi hayot uchun amal qilgan kishidir. Wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha va tamanna ala Alloh azza va jalla. Ojiz esa nafsini uning havoyi xohishiga ergashtirgan va Alloh azza va jalladan amalsiz umid qilgan kishidir. Hokim rivoyati Mustadrak ala sahihayn 2459-hadis Hadis hukmi sahih. Dar haqiqat Ramazon oyi g'animat va foydalar oyidir. Mohir savdogar foyda ko'paytirish uchun mavsumiy imkoniyatlardan foydalanganidek, siz ham bu oyni ibodat, ko'p namoz o'qish, Qur'on tilovati, kechirimlilik, boshqalarga yaxshilik qilish va kambag'allarga xayr ehson bilan g'animat biling. Ramazon oyida jannat eshiklari ochiladi, do'zax eshiklari yopiladi va shaytonlar zanjirband qilinadi. Har kecha bir jarchi nido qiladi. Ey yaxshilik izlovchi, oldinga chiq. Ey yomonlik izlovchi, to'xta. Shu bois, ey Allohning bandalari, bu masalada salaf solihlaringizga ergashib, payg'ambaringiz sallallohu alayhi va sallamning sunnatlari bilan hidoyat topib, yaxshi amal qiluvchilar safida bo'ling, toki Ramazondan gunohlarimiz kechirilgan va solih amallarimiz qabul etilgan holda chiqaylik. Shuni bilingki, Ramazon oyi oylarning eng afzalidir. Ibn Qayyim rahimahulloh aytadi: Shu jumladan, ya'ni Alloh yaratgan narsalar orasidagi afzallik Ramazon oyining boshqa oylardan afzalligi va uning so'nggi 10 kechasining boshqa kechalardan afzalligidir. Zodul Ma'od 1-mujallad 56-bet. 3-masala Ramazon oyining fazilatlari. Bu oy boshqa oylardan tur jihatdan ajralib turadi. Birinchi jihat: Ramazon oyida Qadr kechasi bor. Bu oyda butun yil davomida kechalar orasidagi eng yaxshi kecha Qadr kechasi bor. Alloh taolo aytadi: Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Albatta biz u Qur'onni Qadr kechasida nozil qildik. Va ma adraka ma laylatul qadr? Laylatul qadri khayrun min alf shahr. Qadr kechasi nima ekanligini siz qayerdan bilardingiz? Qadr kechasi ming oydan yaxshiroqdir. Tanazzalul malaikatu var-ruhu fiha bi'izni robbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. U kechada farishtalar va ruh, ya'ni Jabroil alayhissalom Parvardigorlarining izni ixtiyori ila yil davomida qilinadigan barcha ishlar bilan osmondan zaminga tushirlar. U kecha to tong otguniga qadar tinchlik, omonlikdir. Qadr surasi 1-5 oyatlar Dar haqiqat, bu kechadagi ibodat ming oylik ibodatdan yaxshiroqdir. Ikkinchi jihat, Qur'on Ramazon oyida nozil qilingan. Bu oyda eng afzal kitoblar, eng afzal payg'ambarlar alayhi assalomga nozil qilingan. Alloh taolo aytadi: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى furqon. Ramazon oyidirki, bu oyda odamlar uchun hidoyat bo'lib, hamda hidoyat va furqon, haq bilan botilni ajratguvchining ochiq oyatlari bo'lib, Qur'on nozil qilingan. Baqara surasi 185-oyat. U zot subhanahu va taolo aytadi: Inna anzalnahu fi laylatin mubarakatin inna kunna munzirin. Albatta biz uni bir muborak, barakotli kechada nozil qildik. Dar haqiqat biz insonlarni ushbu Qur'on bilan oxirat azobidan ogohlantirguvchi bo'ldik. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. U kechada barcha puxta aniq ishlar ayrilur, belgilanur. Amram min indina inna kunna mursilin. Bu kechada taqdir qilinadigan barcha ishlar bizning huzurimizdan bo'lgan ishdir. Dar haqiqat, biz bashariyatga payg'ambarlar yuborguvchi bo'ldik. Duxon surasi 3-5 oyatlar Vosila ibn Asqa radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar: Nazalat suhuf Ibrohima awwal laylatin min shahri Ramazon. Ibrohimning sahifalari Ramazon oyining 1-kechasida nozil bo'ldi va unzilatit Tawratu li sittin madayna min Ramazon. Tavrot Ramazondan 6 kun o'tganda nozil qilindi va unzilal Injilu li 13 madad min Ramazon. Injil Ramazondan 13 kun o'tganda nozil qilindi va unzila Zabur li 18 holat min Ramazon. Zabur Ramazondan 18 kun o'tganda nozil qilindi va unzila al quron li 24 holat min Ramazon va Qur'on Ramazondan 24 kun o'tganda nozil qilindi. Tabaroni Mujamul Awsat 3740-hadis. Hadis hukmi Hasan. Manba Silsilatu Sahiha 1575. Uchinchi jihat. Ramazon oyida jannat eshiklari ochiladi, jahannam eshiklari yopiladi va shaytonlar zanjirband qilinadi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu aytadi: Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Idza dakhala Ramazon, futtihat abwabul janna va ghulqat abwabu jahannam va sulsilatish shayatin." Ramazon kirganda jannat eshiklari ochiladi, jahannam eshiklari yopiladi va shaytonlar zanjirband qilinadi dedilar. Sahih Buxoriy 3277, chi Sahih Muslim 1079-hadis. chi Yana boshqa hadisda Abu Hurayra radhiyallohu anhu aytadi: Rasululloh sallallohu alayhi va sallam "Idza dakhala Ramazonu futihat abwabur rahma va gulqat abwabu jahannam va sulsilati shayatin." Qachon Ramazon kelsa, rahmat eshiklari ochiladi, jahannam eshiklari yopiladi va shaytonlar zanjirband qilinadi dedilar. Sunan an-Nasoiy 2099-hadis. Hadis hukmi sahih. Manba Sahihul Jami' 471. Yana bir boshqa hadisda Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunday dedilar: kana awwalu laylatin min shahri من suffidat ash-shayatin va maradatul jin." Qachon Ramazon oyining ilk kechasi bo'lsa, shaytonlar va jinlarning ashaddiylari zanjirband qilinadi va g'ulliqat abwabun nari falam yuftah minha bab do'zax eshiklari yopiladi va ulardan birortasi ham ochilmaydi va futihat abwabul jannati falam yughlaq minha bab jannat eshiklari ochiladi va ulardan birortasi ham yopilmaydi va yunadi munadin ya baghiyal khair aqbil va ya baghiyash shar aqsir shunda bir jarchi ey yaxshilik istovchi Kel, ey yomonlik istovchi, to'xta deya jar soladi. Walillahi utaqo minan nar va zalika kulla laylatin. Allohning do'zaxdan ozod qilinadigan bandalari bor va bu Ramazonning har kechasida sodir bo'ladi. Sunan Termiziy 682-hadis. Hadis hukmi hasan. Manba Sahihul Jami' 759. Shu o'rinda ko'pchilik orasida keng tarqalgan shubhalardan biriga Tushunmovchilikka javob bermoq lozim. Agar so'ralsa, Ramazon oyida shuncha yomonliklar va gunoh ma'siyatlar sodir bo'layotganiga guvoh bo'lamiz. Agar shaytonlar zanjirband qilingan bo'lsa, bunday holat yuz bermasligi kerak emasmi? Buning javobi quyidagicha. Faqat roza shartlariga amal qilgan va odoblarga rioya qilgan kishilardagina kamayadi. Yoki zanjirband qilinganlar shaytonlarning ba'zilari, ya'ni isyonkorlaridir. ularning hammasi ham emas yoki maqsad unda yomonliklarni kamaytirishdir va bu ko'zga tashlanadigan holatdir. Chunki bu oyda bunday hodisalar boshqa vaqtlarga qaraganda kamroq sodir bo'ladi. Zero, ularning barchasi zanjirband qilingani yomonlik yoki ma'siyat sodir bo'lmaydi degan emas. Chunki shaytonlardan tashqari yomon istaklar, yomon insonlar, xunuk odatlar va insoniy shaytonlar kabi boshqa sabablar ham bor. Fathul Boriy 4-mujallad 145-bet va 4-jihat Ramazon ibodatlar mavsumi ekanidir. Ramazon oyida ko'plab ibodatlar mavjud bo'lib, ularning ba'zilari boshqa oylarda uchramaydi. Masalan, roza tutish yoki tarovih namozi, taom ulashish, e'tikof, sadaqa va Qur'on tilovati. Ulug' va buyuk Allohdan barchamizga bu borada tavfiq berib, roza tutish, tungi ibodatlarni ado etish toat ibodatlar qilish va yomon ishlardan tiyilishda o'zi madadkor bo'lishini so'raymiz. Allohu a'lam.